malsanigi e la comenzo de la feriado. Fin fine comencigas la de longe sopirata cae bone meritita feriado. Set tiam, supite infecto detruas la bonfarton. Tio ocasas tutene malofte. La fenomeno nomigas libertempa malsano. Ciel tio evoluas? Cae ciu gi estas evitebla? Liber tempa malsano, jan estas medicina diagnoso, sed fenomeno, pri ciune malmultai homoi raportas. Gi signifas, che oni sentas sin malsana o post la comenzo de la semain fino. Au recte, je la dua feria tago, malvarmumo causas malbonfarton, farton, quancam ja devus comenzi recreigio. Antaue oni ja ancorau maestris la laboron cae la ciutagon. Eble oni ecne havis la senton esti aparte stressita, Sed ciam la recreigio devus comenzi? Giam estas principe finita capdoloroi cae malgrandai infectoi estas tipae simptomoi de la libertempa malsano. Ciel aperas tiu fenomeno? Unu flanque, lau faculoi, povas simple esti che la cerbo en la strecitezzo de la ciutago malfocusigis quelcain avertain simptomoin. Se subite estas tempo cae mancas la malconcentrigio, tiam oni perceptas sian corpon plibone, bone, cae tiel eble ancao la malfortezon, cio eble jam dum certa tempo regis. Aliflanque funccias, simpligite dirite, alterna ludo inter du partoi de la autonoma nerva sistemo, la simpata cae la parasimpata nur unu el ambau nervae sistemoi povas esti activa. Ien unu flanke la simpata sistemo kiu respondezas por la forto besonae agoi. Ciam gi estas activa, tiam esutigas la hormono adrenalino, por pli fortigi exemple coron cae pulmon cae iom poste el la stress hormono cortisolo, porce plida energio accelu la productivon. La parasimpata nerva sistemo ali flanque bremsas tiuin reagoin, cae preparas la corpon por riposo cae malstrecigio. Sub gia regado, la elshutado de cortisolo malcrescas sed la stress hormono estis preminta la laboron de la immun Tiel subsoelai for premitai infectoi povas activigi, ciam la parasimpata systemo transprenas la regadon. Tial la infectigemo post daura stresso, estas pli alta. Se la alterna ludo inter simpata cae parasimpata nervae sistemoe neglate funccias, tiam la malstrecigio strecigio post la laboro funccias mal pli bone, cae pli altigias ancau la risco por liber tempa mal sano. Ciel eblas preventi tion? Ancau ciam regas defioi cae stresso, tiam gravas tiu alterna ludo el streccio cae mal streccio. la laboro mem mal sanigas. Necessas mal strecciado ancao dum la semaino per bona pausa cae mangia culturo. Oni enmetu recreain recrea in in en la ciutagon. Exemple, per regula movigiado, promenado en natura medio, visito de cultura evento. Docio, cio el prenas la corpon e la hamstera rado. Necessas simple flegi la corpon. Cai oni restu tranquila, severe je la dua feria tago montrigas la simptomoi de la feria malsano. Oni acceptu gin, cai oni povas scii post du tagoi, cio estos de nove pli bona. Tio donas pli da senso, ol chagrenigio eble pro malsparitae feriae tagoi. Char se oni tion faras, tiam la simpata nerva sistemo transprenas la regadon, cae tiel ancau la stresso.